ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. Allah subhanahu wa ta'ala je onome ko prekine vezu ili ko nasilje učini muslimanu objavio rat objavio rat i obećao mu bolnu patnju Međutim, mi smo svjesni koliko su danas ove bratske veze nestabilne i slabe među muslimanima i radi toga i može napadati i na istoku i na zapadu kogod hoće. I zato se nevjernici i okomili na muslimane zbog ovih naših slabih veza, zbog toga što nas više ne veže ova imanska veza koja je vezala sahabe Rasula sallallahu alaihi ve sellem, nego neke druge, neke druge veze, u stvari neki dunjalučki interesi koji prestaju i veze koje prestaju kad nestane toga interesa. O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje ostali vam samo propast žele. Jedva čekaju da muka dopadnete. Mršnja izbija iz njihovih usta, a još je gore ono što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate. Nema imana, nema istinskog vjerovanja bez bratstva.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 A zatim, draga braćo i cijenjene sestre, ja sam za večeras uzeo da govorim o jednoj vrlo bitnoj stvari – jedna tema koja zaokuplja moje misli već odavno, posebno posmatrajući, posmatrajući surovu i gorku stvarnost u kojoj se nalazi islamski ummet. Ta tema je, kako ste čuli, temelji islamskog jedinstva. Dakle, mi smo svjesni da je islamski ummet danas razjedinjen, da je pocijepan, da je zabavljen samim sobom i tako dalje. Međutim, rijetko kad čujemo alternativu koju neko nudi. A Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi i poslanik sallallahu alaihi wa sallam u svome sunnetu su ostavili alternativu o kojoj ćemo mi već razgovoriti. Znajte, braću i sestre, da je jedinstvo ummeta zahtjev šarijata i jedna od obaveza sa kojom nas je zadužio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kada je objavio أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا i svi se čvrsto Allahovog užeta držite i nikako se ne razjedinjujte ili drugi ajet u kojem kaže uzvišeni ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ne budite kao oni koji su se podijelili dakle, koji su se međusobno razišli i podijelili nakon što su im došli jasni ajeti, njih zaista čeka bolna kazna. Ovi ajeti, braćo i sestre, su jasan dokaz da je jedinstvo ummeta sastavni dio našeg vjerovanja, odnosno islamske akide i obavezujuća stvar, a njeno ostavljanje i zanemarivanje znači propast i na ovom i na budućem svijetu. I ne samo da je to obaveza u smislu vjerske obaveze, već je jedinstvo ummeta islama jedino sredstvo za postizanje pobjede, ponosa, dakle vraćanje ponosa ome ummetu i, i života u istinskoj sreći i slobodi. I nezamislivo je ostvarivanje ciljeva risale, dakle, s kojom je došao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, bez uspostave jedinstva na osnovu te risale, odnosno na osnovu Kur'ana. Jer cilj objave Kur'ana jeste njeno dostavljanje ljudima, dostavljanje ljudima islama, pozivanje ljudi u islam, iznošenje jasnih i nepobitnih dokaza pred ljude, da ne bi imali dokaza sutra na sudnjem danu pred Allahom Đelešanohu da nisu znali i da nisu pozivani. Zatim cilj ove risale jeste vođenje džihada da bi Allahova riječ bila gornja i mnogi drugi ciljevi. A sve ove ciljeve je nemoguće ostvariti, braćo i sestre, u atmosferi opće podijeljenosti, razilaženja, rasjepkanosti islamskog ummeta u vremenu kada je ummet i njegovi sinovi zabavljeni sami sobom, međusobnim razmiricama, svađama, podjelama, sukobima i tako dalje. Mi smo svjedoci da je stvarnost ummeta u potpunoj suprotnosti zahtjevima Kur'ana i sunneta i da se ummet Islama već davno podijelio prije svega akajitski, dakle na akajitskoj osnovi, na temeljima akide koja je jedna, koja je jedna i treba da bude jedna, ta akida i tebhidu koji je pozivao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i na kojem je odgojio najbolju generaciju na kojoj je odgojio svoje ashabe i koju su oni pronijeli i nosili u svojim životima danas je također rasparčana i muslimani su se podijelili podijelili pored jasnih dokaza Kur'ana i sunneta dakle u pogledu akide na mnoge pravce, na mnoge sekte i tako dalje. Zatim se podijelio ummet po nacionalnoj osnovi liniji, zatim po fikskoj, odnosno mezhebskoj liniji i tako dalje. I nema sumnje da je takvo stanje uzrok poniženja i slabosti muslimana na cijeloj planeti. Kao što nema sumnje da se ova gorka stvarnost može promijeniti bez ponovnog povratka izvorima ponosa i snagi, odnosno povratka Kur'anu i sunnetu. Zato ćemo mi, inša Allah, večeras pokušati iznijeti i spomenuti nekoliko temeljnih stvari, odnosno nekoliko temelja islamskog jedinstva. Dakle, temelji ili osnove bez koji se ne može zamisliti ujedinjavanje muslimana, odnosno njihovo zajedništvo, njihovo jedinstvo. Prva stvar i prvi taj temelj, braćo i sestre, jeste davanje Kur'anu mjesta koje mu pripada. To jest svijest i ubjeđenje da je to Allahov govor, Allahova knjiga, kojoj laž ne može prići ni sa jedne strane i da je to poklon od Allaha mu'minima i mu'minkama i milost i uputa svim ljudima. Kaže uzvišeni A'udhu billahi min ash rajim bismillahi ar rahim alif lam mim, zalikal kitabu la rayba fih, hudan lil-muttaqin. Elif La Mim, to je knjiga ili ovo je knjiga u koju nema nikakve sumnje, ona je uputa bogobojaznim. To je dakle posebna hedija bogobojaznima i općenito je poklon svim ljudima da im ukaže na pravi put, na put Islama, na put spasa na obodva svijeta. To je Allahovo svjetlo koje ljudima osvjetljava put istine. I Kur'anom se, braćo i sestre, čovjek na Dunjaluku ne može okoristiti i neće mu koristiti ako ne bude slijedio sljedeća pravila vezana za ponašanje i adab prema Kur'anu. Prvo, njegovo prihvatanje u potpunosti i radost zbog njega, odnosno zbog sljeđenja Kur'ana i otvaranje srca u potpunosti za Kur'an i znanje da je to najveća blagodat, dakle znanje i svijest da je to najveća blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala data čovjeku. Kaže uzvišeni, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا إكذا سأبيعي سورة neki od njih govore kome je ovo povećalo iman pa kaže uzvišeni fa amma alladhina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun što se tiče vjernika njima je to povećalo iman i oni se raduju zbog toga Dakle, musliman i muslimanka se raduju svakom novom ajetu koji nauče iz Allahove knjige i to im povećava iman. A što se tiče munafika, licemira, dakle, i kjafira, nevjernika, njima se ne povećava objavljivanjem Kur'ana i kur'anskih ajeta u vremenu poslanika sa veselem ili upoznavanjem u svakom drugom vremenu posle poslanika sa veselem sa bilo kojim ajetom ništa osim njihov kufr. Dakle, samo im se povećao njihovo nevjerstvo, jer oni poriču istinitost Kur'ana. To je prva stvar. Zatim drugo, ubjeđenje da je on sav od Allaha subhanahu wa ta'ala i slijedjenje potpuno jasnih ajeta o kojima govori Allah u Kur'anu, a ostavljanje i neraspravljanje o manje jasnim ajetima. Šta to znači? To znači vjerovanje da je ova knjiga, dakle Kur'an, sačuvana u potpunosti, svaki njezin harf, bez imalo izmjene i da u njemu nema proturječnosti. Kaže uzvišeni, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا I Allahova riječ je vrhunac istine i pravde. Dakle, to je put istinskih mumina i onih koji su upućeni u znanje, ar-rasihuna fil ilm, kako kaže uzvišeni, da potpuno predano slijedi muhkem ajete, dakle one ajete koji su jasni, a Allah kaže da su oni majka knjige, da su oni većina Kur'ana i sve ono što se odnosi na čovjekov život, na njegov odnos prema Allahu, na ibadete, na propise, ti ajeti su jasni ko dan i njih treba svaki vjernik i svaka vjernica da slijede i da ih izvršavaju njihove naredbe, a da se klone tih zabrana koji ima stoji a ostavljanje mutešavih, odnosno manje jasnih ajeta. Dakle, to je akida onih koji su u znanje upućeni i istinski bogobojaznih ljudi. Treća stvar, braćo i sestre, vezana za uh, odnos prema Kur'anu, jeste pokornost i slijedjenje objašnjenja Kur'ana i tefsira od strane poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, to je jedno od temeljnih pravila islamske akide i put ka jedinstvu islamskog ummeta i bez toga se ne može ni zamisliti niti se može sanjati o jedinstvu islamskog ummeta odnosno muslimana jer jedina osoba koja je bila nepogrešiva i koja je sačuvana od pogreške u pogledu dostavljanja i objašnjavanja Kur'ana jeste Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kako je rekao imam i Malik svako od ljudi potrefi i pogreši kad je u pitanju dakle tumačenje Kur'ana i sunneta, odnosno Kur'ana prije svega, osim vlasnika ovoga kabra, pokazujući na kabr poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, njega je Allah sačuvao grešaka u tom pogledu. Kaže uzvišeni, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Sura Nahl 44. ajet. i mi tebi objavljujemo vikr, odnosno Kur'an, da bi ti objasnio ljudima ono što im se objavljuje. Ne bili oni razmislili, razmislili o tome. Poslanih sallallahu alejhi ve sellem je objasnio Kur'an svojim sunnetom, a u sunnet se ubraja njegova riječ, njegovo djelo i prečutno odobravanje. Zatim njegov ahlak sallallahu alejhi ve sellem i svojstva bili su u stvari primjena Kur'ana u praksi. I na kraju, sav život poslanika Muhammeda sallallahu alaihi je praktični primjer življenja, življenja po Kur'anu. Zatim, četvrta stvar jeste izvlačenje propisa na osnovu dokaza treba prepustiti u lemi. Ovo je vrlo važna tačka također kad je u pitanju naš edeb i naš odnos prema Kur'anu kao Allahovoj uputi, kao Allahovoj riječi. Sve ono što se samo po sebi jasno ne razumije i što je teško razumjeti običnim ljudima, muslimanima, koji znaju temelja akide i koji znaju propise, to treba prepustiti učenjacima. Kaže uzvišeni, fes'alu أَهْلَ ذِكْرِ in kuntum la ta'lamun. Pitajte učene ako vi ne znate. Sura Anbija 7. ajet. I nema sumnje, braćo i sestre, da je nepoštivanje ovog pravila donijelo muslimanima, muslimanima i u prijašnjim generacijama, a danas posebno, mnogo belaja i mnogo iskušenja, kada ljudi ne poštuju pravilo i ovaj adab, i ovaj odnos prema Kur'anu i kada Kur'an tumači svak kako god ko hoće po svome nahođenju bez ikakvih dokaza i kada se fetve izdaju bez jasnih dokaza iz Kur'ana i sunneta onda nastaje metež i nastaje nered među muslimanima to bi bilo vezano za Kur'an odnosno odnos prema Kur'anu drugi temelj braće i sestre drugi temelj islamskog jedinstva jeste stavljanje sunneta poslanika sallallahu alaihi ve sellem na mjesto koje pripada. Rekli smo malo prije šta znači sunnet i šta se podrazumijeva po sunnetom i šta u to spada. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je dakle Allahov poslanik i on ne govori po hiru svome pokornost njemu znači braćo i sestre pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala kako kaže uzvišeni u suri An-Nisa u 80. ajetu men yuti'ir rasula faqad ata Allah onaj ko se pokorava poslaniku on se pokorava Allahu dakle poslanik dolazi da dostavi Allahu objavu i da naredi ljudima da slijede taj put i onaj ko se pokorava njemu on se u stvari pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala. Ili u drugom ajetu kaže uzvišeni وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ Što vam poslanik da, to uzmite, a što vam on zabrani, to ostavite. Dakle, stavljanje sunneta na njegovo mjesto. I Sunnet je, braćo i sestre, kod nas jako mnogo zapostavljen. Jako mnogo zapostavljen i ne daje mu se mjesto koje mu pripada. Često puta čujemo ljude da govore samo o Kur'anu i kažu dovoljno je slijediti Kur'an, a 70% propisa šerijatskih je izvedeno iz sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajte što kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem kad je u pitanju slijedeње njega kao Allahovog poslanika, Muslim bilježi hadis od Ebu Hureyre u kojem kaže Resul sallallahu alaihi sallam tako mi Allaha neće niko čuti za mene bio on židov ili kršćanin pa ne povjeruje u ono sa čime sam ja došao a da neće biti stanovnik vatri da ponovim ovaj hadis tako mi Allaha neće niko čuti za mene bio on židov ili kršćanin pa ne povjeruje u ono sa čime sam došao a da neće biti stanovnik vatri i braćo i sestre ashabi kao prva i neponovljiva generacija oni koji su slijedili poslanika sallallahu alaihi ve sellem koji su povjerovali njegovo poslanstvo su najbolje ovo razumjeli oni su najbolje razumjeli šta znači slijediti poslanika sallallahu alaihi ve sallam. tako da su mu se pokoravali i u malom i u velikom ne govorimo o onim stvarima koje su sasvim jasne Ne govorimo o fardovima, nego o svim stvarima koje dolaze od poslanika sallallahu alaihi ve sallam. od onoga koji ne govori po svome hiru. Dovoljno je spomenuti samo slučaj koliko su ashabi gledali u poslanika, gledali šta će narediti ili šta će zabraniti ili šta će tražiti od njih, šta će reći. Slučaj kada je poslanik sa selem u mešidu držao govor, držao hutbu sa svojim mimbere, sa svog mimbara ashabima, a Abdullah ibn Rawaha nije bio došao u mešid i bio je na putu, na putu za mešid, prije ulaza u mešid, čuo je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ashabima sjedite. Kada je to čuo, on je sjeo. On je sjeo van mesjida na pjesak, pa kada ga je vidio poslanik sa sellem, rekao je zašto si sjeo? A on je odgovorio, ja Rasulallah, čuo sam, čuo sam tvoj glas, čuo sam da si rekao sjedite i ja sam sjeo. Pa je rekao poslanik sellem, to se na tebe nije odnosilo. Ali bez obzira na to, dakle, ashabi su pomno slušali poslanika sallallahu alejhi ve sellem, slušali njegove naredbe i smatrali to objavom jer njegov sunnet je objava, kako smo malo prije rekli, on je čovjek koji ne govori po svom hiru. Međutim, naše vrijeme nije ni slično tome, zato jeste situacija među muslimanima takva kakva jeste. Zato su muslimani razjedinjeni, zato su poniženi, zato su potlačeni od istoka, od istoka do zapada, jer su okrenuli leđa kako Kur'anu, tako i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sljedeći temelj islamskog jedinstva, braćo i sestre, jeste iđma, odnosno slijedjenje puta mu'mina. Slijedjenje puta mu'mina. Slijedjenje puta mu'mina je obaveza jer je poznato da se ummet neće složiti ni okupiti na zabludi kako je rekao Rasul sallallahu alaihi ve sellem u hadithu kojega bilježi Tirmizi od Abdullah ibn Umara. Inna Allahe la jeđma ummeti ala dalalatin Allah neće okupiti moj ummet na zabludi. I Allah je objavio da je put mu'mina u stvari Allahov put i put njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovo je jedna od blagodati koje Allah spominje uz ovaj ummet, ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam.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 Dakle, ko se suprostavi poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, nakon što mu bude jasna istina i pođe putem koji nije put mu'mina. Pogledajte, tako kaže uzvišeni. I pođe putem koji nije put vjernika. Pustit ćemo da čini što hoće i bacit ćemo ga u džehennem. Dakle, onaj ko odstupi od tog puta, od puta mu'mina, a šta to znači? Nema sumnje, braćo i sestre, da je najbolja generacija prva generacija. To su ashabi Rasula sallallahu alaihi ve sellem. I Allah je pohvalio u mnogim ajetima u Kur'anu, a poslanik sallallahu alaihi ve sellem posebno u svojim hadisima, u mnogorovnim hadisima, i nama je obaveza slijediti njih u razumijevanju i prakticiranju vjere, a posebno u razumijevanju akide. Oni su najbolje razumjeli Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Oni su gledali poslanika dok mu je dolazila objava, Oni su slušali poslanika Salovacalne kada je objašnjavao propise Islama, sa njim učestvovali zajedno u ibadetima, u izvršavanju mnogih, mnogih islamskih propisa i daleko su najviše znali o Islamu, bili najbolji mu fasiri, muhaddithi, faqihi i tako dalje. Zato je obaveza muslimanima do sudnjega dana da slijede stazu ashaba Rasula sallallahu alaihi ve sellem i da razumijevaju vjeru odnosno Kur'an onako kako su oni razumijeli Kur'an i sunet poslanika sallallahu alaihi ve sellem i da prakticiraju islam i islamske propise onako kako su to oni radili i kako su to oni činili i to u stvari bi značio taj iđma odnosno slijedjenje slijedjenje puta mu'mina mu'mina كل حي عصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم نبيب وللدهر شد على أهله فبين مشرك ونفر مصيب وكم من أناس رأيناهم فانوا فلم يبق منهم غريب وصاروا إلى حفرة تحتوي ويسلم فيها الحبيب الحبيب أو المرأة تعجبه نفسه فأعجب والأمر عندي عجيب وما هو إلا على نصيب فيوما يشيب ويوما يشيب ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وحلم فيهم نبيب وللدهر شد على أهله فبين مشرق ونفر مصيب فلا يعجب المرء من نفسه إذا ما عليه المسيب إذا عدت أمرا فلا تأتيه وذو اللب يجيب ما يستعيب ودع ما يجيبك لا تأتيه وجزء إلا كل ما لا يجيب أغرك منا Sljedeća stvar jeste iskrenost u ispovjedanju vjere samo Allahu i udaljenost od međusobne mržnje, neprijateljstva, zavidnosti i slijedjenja strasti. To je dakle sljedeći temelj i osnov za jedinstvo muslimana. To je dakle temelj za primanje dijela, govorimo o iskrenosti koju smo prvo spomenuli. Da bi Allah primio dijela, odnosno da bi čovjeku bila primjena njegova dobra djela, njegov ibadet, sva njegova djela moraju biti urađena i učinjena isključivo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako kaže uzvišenje u suri Zumar u 11. ajetu, Kul inni umirtu an a'budallaha muhlisan lahuddini. Reci, meni je naređeno da obožavam, odnosno da ibadet činim Allahu iskreno, dakle da moja vjera, odnosno moj ibadet bude samo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i samo njemu i bez iskrenosti prema Allahu, braćo i sestre, nema ni pravednosti, niti ispravnog odnosa prema ljudima. Dakle, čovjek koji se istinski ne boji Allaha i koji ne radi dobra djela radi Allahovog zadovoljstva, ne može imati ispravan odnos ni prema ljudima. Kaže uzvišeni, A'udhu billahi mine shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ja eyyuha alladhina amanu, kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى u suri Maide, u osmom ajetu, kaže uzvišeno u prevodu značenja, o vjernici, budite, dužnost prema Allahu izvršavajte i pravednost svjedočite. I neka vas mržnja koju prema nekome osjećate ne navede da nepravedni budete. Pravedni budite, to je najbliže bogobojaznosti. Dakle, to je kad je u pitanju dakle, odnos prema ljudima, bez obzira o kome se radilo, bili vjernici, bili nevjernici. Vjernik mora biti pravedan, kako je rekao također jedan od ashaba poslanika, sellem, kada ga je poslao da ukupi dogovoreni porez od židova sa Hajbera, na Hajberu, pa je došao ovaj ashab, međutim židovi su u svom stilu pokušali da ga podmite i da ga potkupe, pa im je on rekao o židovi, vi znate da vam ja dolazim od meni najdražeg čovjeka, od Allahovog poslanika Muhammeda sallam. I znate da ste mi vi najmrža stvorenja na Dunjaluku. Ali i pored toga, dakle pored moje ljubavi prema poslaniku i moje mržnje prema vama, zato što ste nevjernici i što odbijate da prihvatate poslanika i da ga slijedite iako znate da je on Allahov poslanik, to me neće navesti da budem nepravedan prema vama. Zatim, treba posebno istaći da zavidnost koju smo spomenuli, odnosno međusobno nadmetanje u dunjalučkim stvarima, želja za vlašću, želja za veličinom, za autoritetom, sve su to stvari koje spriječavaju slijedženje poslanika, odnosno slijedženje sunneta poslanika sallahu sallam i uzrokuju mržnju i međusobne sukobe kod muslimana. Ja bih ovom prilikom samo pročitao u prijevodu ajet iz sure Bekare 213 u kojem kaže uzvišeni dakle u prevodu naš jezik, svi ljudi su sačinjavali jednu zajednicu i Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomene. I po njima je slao knjigu, samu istinu, da se po njoj sudi ljudima o onome u čemu se oni ne bi slagali. A povodne slaganju je bila međusobna zavist baš od strane onih kojima je data i to kada su im već bili došli jasni dokazi. I onda bi Allah voljom svojom uputio vjernike da svate pravu istinu o onome u čemu se nisu slagali, a Allah ukazuje na pravi put onome kome hoće. Pogledajte, braće i sestre, pouke i ibreta za sve ljude koji hoće da razmišljaju o Allahovoj istini i o našim međusobnim odnosima, dakle odnosima među vjernicima. Šta čini zavidnost? Zašto su se razišli oni prije nas? Jesu li zbog toga što im Allahova knjiga nije bila jasna? Zbog toga što nisu razumjeli Allahovu objavu? Ne tako mi Allah. Nisu radi toga. A razišli su se zbog mržnje i zavisti, a ne zato što Allahova knjiga nije bila jasna, pa nisu znali koji put da uzmu, jer poslanik je Allah slao sa jasnom istinom koji je mogao razumjeti svaki čovjek, svaki pametan i normalan čovjek. Na ovu stvar upućuje i upozorava poslanik sallallahu alejhi ve sellem, govoreći da će bez obzira na sve, dakle u ovome ummetu, stalno biti skupina skupina ljudi koji neće dozvoliti da ih šeitan zavede preko zavidnosti, preko mržnje, preko bilo kakvih dunjalučkih ciljeva, a da ostavi Allahu istinu. Oni će stalno druge upozoravati na to i druge pozivati, a sami će biti živi primjeri slijedženja Allahove upute. U hadisu koje ga bilježi muslim od Thaubana, radijallahu ta'ala, kaže poslani sallahu sallam, neprestano će u mome ummetu biti skupina koja će biti na istini i neće im nauditi ništa oni koji se budu njima suprostavljali i oni će ostati tako sve do, sve do sudnjega dana. Da bismo još bolje upozorili svi u nas na pogubnost zavidnosti među muslimanima i pohlepe, spomenut ćemo hadis poslanika sallam, u kojem kaže dva gladna vuka koja upadnu u stado ovaca neće napraviti veću štetu od štete koju napravi pohlepa ljudska za imetkom i vlašću njegovoj vjeri. Dakle, pogledajte kako je poslanik sa sallam upozorio svi u nas. Nema toga među nama kojega šeitan ne zavodi i ne zavarava i ne pokušava odvesti s pravog puta preko ovih loših osobina i loših svojstava. Dva gladna vuka neće napraviti veću štetu kad upadnu u stado, a znamo šta mogu napraviti, od štete koju će napraviti pohlepa čovjekovoj vjeri, dakle, njegovoj akidi, njegovom tevhidu, njegovom ihlasu, iskrenosti, od pohlepe ljudske za imetkom i za vlašću, odnosno za ugledu. I ništa drugo nije podijelilo prije svega učenjake Islama, braćo i sestri, ja bih tako rekao, a onda sve ostale osim ove pohlepe, a takođe je podijelilo umet i unijelo pometnju i nered radi toga. Kada su islamski učenjaci, kako je rekao jedan od njih, Abu Hazim, rekao je kada su ljudi vidjeli da ilm, da poznavanje Kur'ana i sunneta donosi ugled i pribavlja autoritet i približava vladarima, onda su pohitali mnogi da uče znanje kako bi se dodvorili vladarima i kako bi imali ugled u narodu. I onda ne bojeći se istinski Allaha subhanahu wa ta'ala, već želeći da ostvare svoj dunjalučki cilj i svoj san o kojem maštaju, krijući to od ljudi, dakle krijući svoj nijet, a Allah zna njihove nijete i Allah zna naše nijete što nosimo u našim prsima, zbog čega učimo znanje, zbog čega učimo islam, zbog čega ga prenosimo i tako dalje, zbog čega se trudimo i mučimo, a taj nijet će također se pokazati u našoj praksi i otkriće se ono što smo krili. Zato kaže poslana sallam u drugom hadisu, najviše čega se bojim za svoj ummet jeste munafika spretnog jezika. Dakle, munafika, licemjera, koji je samo riječima izgovorio šehadet, a u srcu krije kufr i negira Allahovu istinu s kojom je došao poslanik sallam, ali je spretan na jeziku, sposoban da govori i sposoban da zbog toga obmanjuje mase. Peta stvar, odnosno peti temelj muslimanskog jedinstva braćo i sestre jeste poštivanje pravila islamskog bratstva i praktična primjena, praktična primjena tih pravila. Ja bih slobodno rekao ovdje da je jedan od najvećih uzroka slabih bratskih veza među muslimanima danas jeste nepoznavanje adaba islamskog bratstva i njihovo izvršavanje, odnosno njihovo neizvršavanje, iako su objašnjeni i u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alaihi sellem. I možemo slobodno reći, braće i sestre, da ne postoji narod, niti vjera, da se može pohvaliti sa nekom svojom baštinom i zaostavštinom u pogledu principa bratstva i međusobnog pomaganja i saradnji kao što je to islam. I ne samo to, već je islam došao da izgradi zdravo društvo na zdravim temeljima i da čuva to društvo od svih devijacija od svih i od svih skretanja. A radi toga je Allah subhanahu wa ta'ala naredio ljubav među muslimanima i učinio je to putem približavanja njemu. Subhanallah. Znači ljubav u ime Allaha subhanahu wa ta'ala među braćom i sestrama, među muslimanima i muslimankama je ono što približava Allahu subhanahu wa ta'ala. I obećao je Allah nagradu onome ko bude poštivao te adabe koji vode jačanju bratskih veza. A ti adaba ima mnogo, kao što je širenje selama, kao što je dijeljenje hrane, kao što je zijaret, O svim ovim stvarima postoje mnogobrojni hadisi i o vrijednosti ovih adaba, zatim ugošćavanje gosta, zatim pokazivanje samilosti prema muslimanu, pokrivanje sramote muslimanu ili muslimanki, zatim pristizanje u pomoć u svakoj situaciji kada mu zatreba, zatim obilazak kad se razboli, saosjećanje sa njim u žalosti i dijeljenje sa njim radosti, nasihat bratu ili sestri na najljepši mogući način i mnoge druge stvari i mnoge druge stvari. Koliko samo hadisa ima i svaka ova stvar koju smo spomenuli, svaki ovaj adab je tema za sebe. Toliko ima hadisa poslanika sa selme koji upozoravaju na vrijednosti ovih adaba. Pored toga, Allah subhanahu wa ta'ala je onome ko prekine vezu ili ko nasilje učini muslimanu objavio rat. Objavio rat i obećao mu bolnu patnju. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: odnosno spominje hadisi kudsi u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala man aada li walijen faqad adentuhu lil harb onaj ko neprijatelju je i ko se bori protiv mog prijatelja, odnosno protiv mog evlije, a evlija je po učenju ehli sunata vel džemaata, svaki musliman i muslimanka koji se pokoravaju Allahu subhanahu wa ta'ala, koji izvršavaju njegove naredbe, a ostavljaju njegove zabrane, ja sam objavio rat. Ili hadisi kusi koji bliži muslim, u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem a reći će Allah na sudnjem danu sine Ademov a razbolio sam se a ti me nisi posjetio pa će on reći ja rab kako da te posjetim kad se ti gospodar svjetova a onda će mu Allah reći zar nisi znao da je taj taj moj rob bio bolestan pa ga ti nisi obišao a da si ga obišao našao bi mene kod njega odnosno ja bi spustio svoju milost na tebe i nagradio te zbog toga ovo je malo duži hadis pa se spomenje dalje čovjek koji je bio gladan, pa ga nisi obišao, nisi ga nahranio, žedan, pa ga nisi napojio i tako dalje. Sve su to stvari koje donose Allahovo zadovoljstvo i Allahovu nagradu, a ako se ne izvršavaju, Allahovu srđbu i kaznu. I ne samo to, braćo i sestre, nego moramo znati da nema vjere bez bratstva. Nema imana, nema istinskog vjerovanja bez bratstva. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete međusobno voljeli. Dakle, nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete međusobno voljeli. Ovaj hadis bilježi muslim. Međutim, mi smo svjesni koliko su danas ove bratske veze nestabilne i slabe među muslimanima. I radi toga i može napadati i na istoku i na zapadu kogod hoće. Kogod hoće. I zato su se nevjernici i okomili na muslimane. Zbog ovih naših slabih veza, zbog toga što nas više ne veže ova imanska veza koja je vezala sahabe Rasula sallallahu alaihi ve sellem, nego neke druge veze koje nisu ni blizu tako jake i koje prestaju u stvari neki dunjalučki interesi koji prestaju i veze koje prestaju kad nestane toga interesa. Zadnji temelj islamskog jedinstva koji ja večeras želim spomenuti i naglasiti jeste podizanje zastave džihada radi uzizanja Allahove vjere. Pod ovim se misli, braćo i sestre, dakle prije svega na džihad kao obavezu muslimana i mislim ovdje na džihad u džematu, odnosno džihad svih muslimana koji vole Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer je cilj džihada prenošenje Allahove istine i otklanjanje ili uklanjanje prepreka na putu, na putu dave. Dakle, Allahova istina mora doći do ljudi, ona se mora obznaniti ljudima, a ne može se bez snage, ne može se bez vojske koja će to uraditi, kao što nevjernici danas svoju laž i zavludu šire snagom, šire naoružanjem i zastrašuju na taj način cijelu planetu, a prije svega muslimane. Tako muslimani ne mogu ostvariti svoj cilj, ne mogu se suprostaviti tom zlu dok se ne ujedine i dok ne svate šta znači džihad i kakva je obaveza muslimana u odnosu na džihad i koliko su muslimani danas potrebni, potrebni džihada kako bi vratili svoj ponos, kako bi vratili islamu mjesto koje mu pripada, a to je Allahova objava i Allahova uputa i njoj pripada vođstvo, vojstvo na zemlji i muslimanima, odnosno nosiocima islama također pripada vođstvo dotle dok se to ne desi, dok muslimani nestanu u jedan saf, dok ne budu izvršavali ovaj fard odnosno vodili džihad pod jednom zastavom, pod zastavom tevhida, pod zastavom la ilaha illa Allah i bili ljubomorni prema Allahovim granicama koje se i Allahom šarijatu koji se krši nemilice, nema hajra za muslimane. Neće se muslimani spasti poniženja, niti se mogu ujediniti oko bilo čega drugog, osim oko Kur'ana i sunneta, niti im ujedinjavanje oko nečeg drugog, oko bilo kakve druge ideje, može donijeti hajr, neće dakle hajrovati muslimani ni u Bosni, niti u bilo kojoj državi, na bilo kojem drugom mjestu. Dakle, dok ne svate šta su temelji islamskog jedinstva i dok se ovi temelji ne ugrade u tu građevinu o kojoj mi maštamo i za koju treba da se, da se inšallah zajedničko ime Allaha izborimo, kao što su to uradili naši prethodnici, oni koji su se žrtvovali za islam a imali su radi čega da se žrtvuju i koji su prenijeli nama islam, odnosno našim predsima i koji su živjeli, živjeli za islam. Danas muslimani žive za neke druge svoje ciljeve i kad treba pomoć i kad treba stat u odbranu prava, u odbranu slobode, u odbranu temeljnih ljudskih prava, onda se poziva na nešto drugo, onda se poziva onaj koje nama blizak kao komšija ili koje iste nacije kao i mi, a u stvari on ne razmišlja i ne nosi osjećanje, ne nosi ideju i ne slijedi ideju koju mi slijedimo, odnosno koju slijede muslimani. A vidimo kako nevjernici lahko se udruže, kako se lahko udruže kad treba napasti muslimane. Nažalost, muslimani zastrašeni time, zastrašeni njihovom snagom i njihovom prividnom moći, pribjegavaju raznoraznim alijansama i onda se udružuju protiv muslimana zajedno sa nevjernicima i to je onda još više otežavajuća situacija i još teža situacija još bjednije, bjednije stanje muslimana zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uputi i učvrsti muslimane na putu istine da im omili Kur'an i sunnet da im omili islam da nam poveća našu međusobnu ljubav da ojača naše bratske veze da nam islam bude i uzdanje islama najpreča stvar u našem životu, da shvatimo dobro ove temelje kojima smo govorili, da nas Allah učini od onih koji će biti borci na njegovom putu, borci u promicanju Allahove istine i da nam Allah oprosti grijehe, da ubrza pobjedu svoje istine da nas uvede u džennet. Amin. Jazakumullahu khairan subhanakallahu hamdik ashhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilayk. بالغافرة رامي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمن يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكس فيها بالذهاب رأيت الله فينا نصر الرحمن انظر سيهديك التأمل للصواب ومد الطرف في كل النواحي سؤالك سوف يرجع بالجواب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء فدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولو سابعة المكس فيها بالذهب من ظلال الأرض حينا ولا الدعاء والتقويه بالإياب ورتل لهم القرآن تلقى يباعدك الثواب عن العقاب وتابع مرسلا هادي حكيما أشعة حكمة الشوق في الحياة من الصحاب ومن يثمنك يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأن أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي Studio Sara أخليت قلبي Na putu istine na putu Kur'ana i sunneta glas istine daleko se čuje أنت الذي أوجدتني وكثرت